Mauleko San Francesco lehioan, hamasei ikasle sartu dia egun, hotx ikasle nerdia. Neuri zumbait plantan ezagri dutie, Andri Lajalde San Francesco lehioko zuzendaia. Rekreazionian ben maskak eta atxitzen dituzte eta distentziake metrat beden pasa atxitzen dute elgarren artian. Klasean atxitzen dute ben maska ere, profesureke, eta klasean eh, mai bat baute bendako, eta mai guziak eta metra pasa e, distentzia baute ertean. Bala, ez dute bati prestatzen ahal e, e, stilo edo zeir, edo folia bat edo diurzik, behenak bat Hortaz gain, kolezioek haien antolaketak berriz ikusi dutie. Jakaslek kurtsuak susenin eman behar dutie hor diener, eta etxian egon diener internetez igori behar dutie. Manolo Espelet, ez Estitxu Rubles Kolejoko Zuzendaya. Ordeon, demagun hor uh, eh, 6 eta 5 garrinean, ber lana emaiten da bai uh, direnei eta bai kolejoan eh, direnei ere, eta pasatzen dena, kolezioat uh, diten diren ikasle, kori gitan dute hemen, bainan, Uh, baten laguntzarekin, azalpeneekin, susten gatuak dira, hemen konsignak espikatzeko eta dena. Eta gure kasuan, etortzen diren ikaze guziak uh, eskaitzen digu bost egunez bez eh, goizian izaiteko parada hemen. Eta uh, gure ikasen erdiak hautatu du bez goizian bakrika itzea. Eta eguerritan etxiat sartzen dira dik, elan guziak uh, eginak dira eta tranquil sartzen dira etxiat. Arrestiaz ikastolan egoitia haitatu dienentako, Uskaz mintzatzeko motivazioan pizteko aktivitateak proposatzen dutie. Egun kaian egitia edo prentsa artikuliak izkibatzia adibidez.